بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد چلو پنجمین درس از دروس شمایل رسول الله علیه و السلام تعریف امام ترمذی رحمه الله غفر له واسکن فسیح جناته 389 حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن عبد الرحمن ابن ابي بكر وهو ابن المليكي عن ابن ابي مليكه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه حدیث درش ضعف هست در عبد الرحمن بن بکر هست ملکی ضعیفه ولیکن آلبانی با تعداد طرقش تصحیحش میکنه این یعنی حدیث از چند تا طریق دیگر هم اومده که قابلیت تحسین رو داره این عایشه اینجا در بحث وفات رسول الله علیه و السلام که میگوید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و قبض روح شدن وفات یافتن اختلاف فی دفنه همه اختلاف کردن از اون صحابه که اهل مشورت بودن بزرگان صحابه نه که عوام مردمان نه بزرگان مثل ابوبکر عمر سعد بن وقاص و غیر از بزرگان عبدالرحمن بن عوف اینا اختلاف کردن که حالا کجا دفنش بکنیم ابوبکر صدیق اینجا رضی الله عنه میگه من شنیدم رسول الله صلی یه چیزی میگن که فراموش نکردم قال ما قبض الله نبیا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه الله هیچ کدوم از پیغمبرانش رو قبض روح نکرده مگر اونجایی که دوست داره وفات بیابه ما قبض الله نبی یعنی هیچ پیغمبری نبوده که الله قبض روحش بکنه مگر اونجایی که دوست داره قبض روح بشه و وفات بیابه و اونجا دف بشه بعد ابوبکر صدیق میگه ادفنوه فی موضع فراشه همونجایی که وفات یافته همونجا که فرشش بستر خوابش بوده اونجا استراحتش بوده تو خونه منزل همونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم دفع کنید خب صحابه براشون باور نکردنی بود یعنی لحظه وفات رسول الله صلی الله علیه و صدمه سختی بود عمر بن خطاب میگفت هر کسی بخواد بگه پیامبر علیه السلام مرده گردنشو میزنم دیگه الان توقعش داشته باشیم که بخواد دفنش بکنه براش قابل تصور نبود رسول الله صلی الله علیه و فوت شده باشه. خب یک سری از صحابه اینطوری بودن و همه هم جرأت نداشتن در مسجد حرفی بزنن همه هم جمع شدن جلو خونه رسول الله علیه و السلام جا هم نیست یعنی از بس که شلوغ شده کسی بتونه حتی وارد منزل بشه عمر اون خطاب هم همه رو تهدید کرده کسی نگه که پیغمبر مرده دیگه اونجا هست که حالا میاد حدیث بعدی که ابوبکر رو میرن از باغش صدا میزنه نبوده بعد میگه راه باز بکنید راه باز میکنه میره متأکد میشه که بله رسول الله صلی تو فوت شده بعد اونجا هست که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینه دیده که پارچه رو روی رسول الله صلی الله علیه و کشیدن و بعد پارچه رو داره و روی پیشینی رسول الله صلی الله علیه و میبوسه و میاد اعلام میکنه اصلا اصلا فوت شده حالا میاد الله چی شد چی نشد خواهیم گفت و بعد از اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه که باید همینجا دف بشه ابو طلحه میاد اونجا میکنه و رسول الله صلی الله رو همون در محل خوابش در اونجایی که میخوابیدن در اتاق امین عایشه همونجا رسول الله علیه و دفت میشه 690 حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري والسوار ابن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات حديث البخاريين أبو بكر الصديق بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوت میکنن ورمي بوسان روی پوشونش هم میبوسن خب این دلیل برشی میده جواز بوسیدن میت شیخ عبدالرزاق عبادم میارد میگه که زمانی که بن باز فوت شده بودن رفتم بوسیدمش چنانچه اینجا بک صدیق رسول الله صلی الله و بوسیدن و هنوز میگه اون چهره بشوش و خوش بن باز میگه هنوز تو ذهن خاطرم هست اون لحظه که بوسیدمش با اون چهره نورانیش و اون شکوفایی که از چهرش دیدم و بوسیدم این سنتی که او گذاشته برای ما شخص میتونه اقتدا بکنه با بکر صدیق در این کار که انجام داده و میته میشه میت را ببوسیم چنانچه اینجا بکر صدیق رسول الله صلی الله علیه و سلم میبوسن مین حدیث امام ترمیدی رحمه الله يقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن ابو بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه بين عينيه بسط دو, دو چشماش ووضع يده على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليله پس از حدیث خوندنش سخته دیگه ندام چطور شرحش بده سبحان الله من نمیدونم یعنی انگار که توری ام عایشه داره میگه انگار که رسول الله صلی الله علیه و جلو انسانه وفات یافته بعد باچه رو برمیداره او بکر صدیق میاد وارد میشه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و میذاره وسط دو چشمای رسول الله صلی الله علیه و سلم وسط ابروهای رسول الله صلی الله علیه و روی پیشونیش میبوسه بعد میاد بغل میکشه دسته رسول الله صلی الله علیه و میگیره که انگار میخواد بغلش بگیره تا ساعد دستشو میگیره آغوش میکشه بعد میگه وا نبیا وا صفیا و کلمات درد و دلتنگی و یا. چقدر سخته رفتنت پیغمبر الله جل و علا اشرف خلقش رو فرستاده مهمانی بوده و بعدم در این دنیا و از دنیا میره و چیزی هم نداره ابوبکر صدیق جز اینکه کلمات رو اینجا بگه از درد از رنج از دلتنگی ندیدن پس از این به رسول الله صلی الله علیه وسلم چنانچه خواهیم داشت از انس رضی الله عنه که میگن مدینه روشن شده بود با رسول الله صلی الله علیه ولی بعد از رسول الله صلی مدینه تاریخ شد این دیگه لحظات آخر دیگه داره میبوسه آغوش میکشه دیگه بعد از این نمیبیندش نه اون لبخندش دیگه اون خوشحالی سر سفره نشستن اون آغوش کشیده نه پیغمبر الله جل و علا و صفی الله جل و علا الله صفاش کرده الله پاکش کرده الله برترش کرده الله سرورش قرار داده خلیل الله بوده ولی الان دیگه باید بعد از وفاتش باید دفش این لحظات آخر و اینم درد و رنجی که از ابوبکر صدیق به عنوان دوست و رفیق بچگی و جوانی و رفیق و یار این همه سال با هم بودن دیگه بعد از این دیگه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دیگه اون یارش و رفیقش کنارش نیست ما نبودیم و رنج سخته برامون تصور بکنید ابوبکر صدیق با اون هجرتش از سختی ها هجرت نکرد به خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله که تنها نباشه از محبتش به رسول الله صلی الله علیه و دخترش رو میده بهش در مدینه معرکه جهاد نبوده مگر کنارش بوده در جنگ احد میسر احد میلرزه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ان علیک نبی و صدیق بر تو پیغمبر و صدیق رسول الله صلی الله علیه و آله صدیق خطابش میکنه همیشه کنار رسول الله صلی الله علیه و بود ولی الان دیگه نیست سيسان ودؤومين حديث إمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإن لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبا این تصویری هست که انس بن مالک رضی الله عنه به ما میده از اون لحظه ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کردن حدیث صحیحه اینجا حدیث انس رضی الله عنه یه روزی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد مدینه شدن لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه اضاء منها كل شيء همه جا روشن شده بود این با ورود رسول الله روشن شده بود فلما مکان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء روزی که وفات یافتن همه جا تاریک شده بود دیگه نیست خب رسول الله صلی الله علیه که بغلش بکشن کنارش بشینن نگاهش بکنن پاش برن بیان واقعا سخته تاریکیه دلتنگیه و ما نفضنا ایدینا من التراب یعنی از بس بهتشون زده شوکه شدن دستشون هم اون خاکی که کندن اون خاکی که ریختن روی رسول الله علیه و سلم دستشون از اون خاک پاک نکردن و ما نفضنا ایدینا من التراب بدنشون تنشون پر از خاک اصلا نمیدونن چیکار کردن چیکار دارن میکنن و ان لفی دفنه صلی الله علیه و سلم ما داریم رسول الله دفن میکنیم دستمون پر خاک دست جوانمون ولی شوکه شدی حتی انکرنا قلوبنا یعنی از شدت رنج کار بر قلبمون کردیم چطور راضی شدید خاک بریزید روی رسول الله صلی الله علیه و دفنش بکنید بله رسول الله علیه و سلام باید میمرد الله که حی قیومه باید بمونه و الله جل و علا بر هر خلقی از مخلوقاتش نوشته که باید بمیرن و رسول الله صلی الله علیه و دف شد برخلاف اون فرقه هایی که ادعا دارن رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست رسول الله صلی الله علیه و سلم مرده و صحابه هم دستای خودشون رو گواه میگیرن بله این دستای ما بود که اونجا قبر را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم کندن و همون دستا بود که خاک را ریختیم روی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله یقینا رسول الله صلی الله علیه و سلم شد و یقینا قبرش الان افتاده وسط مسجدش منزلشه جز حرم نیست منزل رسول الله علیه و سلم کسی نخریده ازش ملک کسی هم نیست جز مسجد هم نیست درسته که مسجد احاطه شده مسجد احاطه شده چون توسعه یافته خونه رسول الله صلی الله علیه و قبلا مسجد توسعه نیافته بود خونه و منزل رسول الله صلی الله علیه و جدا بود از مسجد مسجد که توسعه یافت از شرق و غرب و شمال و جنوب دیگه مجبورا افتاده در وسط مسجد بعد از توسعه منزل رسول الله صلی الله علیه و جایی که رسول الله صلی الله علیه و دفن شده و کسی هم نمیتونه ادعا بکنه که رسول الله صلی الله علیه و زنده است و دفن نشده مدینه خیر شاهد بر این واقع واقع دفن رسول الله صلی الله علیه و هر فرقه ای که اومده به دروغ گفته که رسول الله صلی الله علیه و زنده است ادعای دروغینی کرده و بهتان زده و حالا احادیث که یه طرف واقعیت هم یه طرف دیگر احادیث یه طرفی گواه هم بر علیه اینا واقعیت که هست الانم قبر رسول الله صلی الله علیه و او ابوبکر و عمر که دف شدن باهاش در منزلش گواهه و همچنان هم هست 1400 ساله همه هم میرن سلام میفرستن اونجا به رسول الله صلی الله علیه و و دو تا صاحباش ابوبکر و عمر رضی الله عنهما 393 حديث 393 حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ومن عائشه میگوید رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم روز دوشنبه وفات یافتند که این محل اتفاقه 694 حديث الإمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل رسول الله علیه و سلام روز دوشنبه قبض روح میشن وفات مییابن و بعد از اون روز دوشنبه و روز سه شنبه دفنه میشه تا شب چهارشنبه درست طول میگشه علتش هم به خاطر صحابه بود که میخواستن نماز بخونن بر رسول الله صلی الله علیه و سلام میومدن داخل اتاق من عایشه دست گروه گروه میرفتن نماز میخوندن بر رسول الله علیه و سلام این سنته که الله گذاشته بر مردگان امت محمد علیه و سلام که هر مرده ای حتی اگر پیغمبر الله باشه برش نماز خونده بشه و صحابه هم میرفتن اونجا و به رسول الله صلی الله علیه و نماز میخوندن تا شب چهارشنبه که دفنش کردن سفیان میگه در روایت و قال غیر یسمع صوت المساحی من آخر اللیل همون شب چهارشنبه اومدن که دیگه همه نماز خونده بودن که ابو تلحم داشت میکن قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم صوت کلنگ یا همون دیلم رو میشنیدند زمانی که زمین رو میکندن خیلی سخت بود براش حتی هم صداه براش سخت بود زمانی که زمین رو میکندن برای دفن رسول الله صلی الله علیه و سلم اتاق رسول الله صلی کوچک بود خاطر همین طول کشید دو روز روز دوشنبه بود شب شنبه شب چهارشنبه دیگه دفن شده اتاق مومن عایشه کوچک بود به خاطر همین چند نفر چند نفر می اومدن چند نفر بیشتر جا نمی گرفت مومنین عایشه خودش میگه در در مصدم احمد داریم میگه ما علمنا دفن رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی سمعت صوت المساحی من آخر الليل ليله الاربعاء یه نفهمیدم یعنی که رسول داره دفع میشه مگر با اون صوت همون دیلم یا همون کلنگی که زمین میکندم باش تا رسول الله هم دفع کنم فهمیدم که دیگه باید رسول الله صلی الله دفعش چقدر سخته برای اون عایشه تو همون اتاقش همونجا روی سینه هاش وفات یافتن رضی الله عنها 695 حديث حدیث امام ترمذی رحمه الله مجياد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء طب إن إسناد زيفة متنشم ضعیفه هم اسناد هم مد هر دو تا ضعیفه ابو سلمه تابعیه تابعیه صحابی نیست که بخواد وفات رسول الله هم برای ما نقل بکنه حالا درسته که فرزند صحابیه ولی تابعیه یکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز سه‌شنبه دفن شدن خیر خورشید که روز سه‌شنبه غروب بکنه شب بشه میشه چهارشنبه روز چهارشنبه شروع شده با غروب خورشید رسول الله صلی الله علیه و شب دفن شدن شب سه‌شنبه هم به یقین و اتفاق دفن نشده روزش هم دفن نشده کی دفن شده شب چهارشنبه پس این حدیث ضعیف منتش هم ضعیفه 396 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلم بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد كانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة على شن متولانیه من ميخونام قسمت بقسمة از این روایت روایت این صحابی سالم ابن عبید رضی الله عنه اینجا نص حدیث میگه که و کانت له صحبه میگه که خلاص واقعه وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میکنه میگه که اغمی علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مرضه فافاق اغما یعنی يعني بیهوش بیوشی رسول الله صلی بیوش شده به خاطر اون درد و تبی که داشته بعد زمانی که هم بیهوش می اومدن آبی که کنارش گذاشته بودن رو سر صورت خودشون هم میپاشیدن رسول الله صلی الله زمانی که بیوش اومدن در هم مرض وفاتش فافاق فقال بیهوش اومد گفت حضرت الصلاه نماز حضرت الصلاه خیلی حرفا یعنی چششو باز کرده نگو قلبه قلبی که تعلق یافته به نماز وابسته شده به نماز و الله و حب الله و حب عبادت الله جل و علا اولین چیزی که پرسیدن حضرت الصلاه وقت نماز شده حتی عمر بن خطاب زمانش قبلا یاد کردیم رضی الله عنه زمانی که بیوش شدن بعد از اون که خنجر بهش زده بودن عمر بن خطاب میگه اصلا الناس مردم نماز خونده فکرش هم مغمش نمازه قلب باید همیشه این تعلق رو داشته باشه نسبت به نماز و این تعلق خاطر را از سخنان خود رسول الله صلی علیه نسبت به نماز داریم ارحنا بها یا بلال بلال راحتمون کن بحث حب الله حب ادای نماز برای الله انجام دادن و حاجت و نیاز خودمون را در نماز دیدن این یادآوری گوش زده درس برای ما قال حضرت الصلاه وقت نماز شده گفتم بله یعنی وقت نماز شده اونجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرو بلالا فلیؤذن بگید بلال پس اذان بگه و مر ابو بکر ان یصلی الناس ابو بکر صدیق رضی الله عنه بگید که پیش نماز بشه برای مردم نماز بخونه او قال بالناس یصلی للناس او بالناس ابو بکر بگید که به جای من نماز بخونه یعنی پیش نماز بشه جایگاه ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و حتی الان چنانچه خواهد اومد عمر خطاب اصلا حاضر نیست حرف کسی را بپذیره الا ابوبکر صدیق زمانی که میاد تو تهدیدم کرده بود اگر کسی بگه که رسول الله صلی الله علیه و فوت شده گردنشو میزنم ولی ابوبکر صدیق با صراحت و با کمال جرأت میاد میسته و میگه بله رسول الله صلی الله فوت شده هیچ کس جرئت نداشت ولی ابوبکر صدیق جایگاه خاص خودش داره و عمر بن خطاب هم قشنگم میدونه قضیه جایگاهش و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا هم دستور میدن مر ابوبکر به الناس. فقالت عائشه امن عائشه دختر ابوبکر صدیق شفقت داره بر پدرش ان ابي رجل اسيف پدرم اسیفه یعنی دل نازکه در رحمه پدرم قرآن میخونه از اول تا آخر گری میکنه اسیفه یعنی بخواد پیش نماز بشه از اول تا آخر نماز همش گری میکنه از بس که دلش نازکه یعنی شفقت کرده بر پدرش یه کسی دیگه خوب نماز بخونه غیر از بکر صدیق بخاطر همین خودمون عایشه میگه اذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع اگر بخواد بی سر نماز گریه میکنه و نمیتونه نمازش رو یعنی از بس که گریه میکنه فلو امرت غیره یه کسی دیگه غیر از بکر صدیق نماز بکنه و در بعض از روایت اومده مر عمر ان یصلی بالناس بگو عمر رضی الله عنه نماز بخونه به مردم رسول اساسا بیوش میشه دوباره بهوش میاد میگه مرو بلالا فلیؤذن بلال بگید اذان بگه و مرو ابوبکر ان یصلی بالناس بگید که بلال اذان بگه و بکر صدیق هم نماز بخونه ام عایشه میگه إن أبا بكر رجل أسيف. جالبه رسول اساسا بیهوش شده بهوش اومده ام عایشه دست به دامن کی حفصه خودش میگه به رسول الله صلی الله علیه و پدرم نمیتونه میاد دست به دامن حفصه میشه حفصه تو هم بیا با من تو هم بگو به رسول الله صلی الله علیه و که پدرم نمیتونه حالا دو نفری با هم شدن اومدن هر دو نفری پیش رسول الله صلی الله علیه و حفصه دختر عمر بن خطاب و اینم دختر ابوبکر صدیق إن أبا بكر رجل أسيف هر دو با هم الله دارن میگن إن أبا بكر رجل أسيف. ابوبکر در رحمه یعنی در نرمه اذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع اگر بخواد بلند بشه پیش نماز بشه گریه میکنه فلو امر غیره یه کسی دیگه تکرار میکنن رسول الله صلی بازم تکرار میکنه مرو بلالا فلیؤذن بگید بلال اذان بگه و مرو ابوبکر فلیصلی بالناس اوک صدیق هم بگید نماز سه بار تکرار دارم میکنم فان کن صواحب او صواحبات یوسف شما رفقای یوسفی حالا این رفقا از اون رفقا از اون جمع زنا زنایی که در دربار پیش یوسف بودن حالا چه منظوری داره اینجا رسول الله صلی الله علیه و علمای اهل سنت چه برداشت کرده؟ چون بعضی آمدن از این طعنه بر ام المؤمنین عایشه برداشت کردن و طعنه زدن بر ام عایشه که اینجا رسول الله صلی الله علیه و داره حفصه ام عایشه را سرزنش میکنه و اینها دلالت بر نکوهش میده و قدح در این دوتا همسرش رضی الله عنهما همسران رسول الله صلی الله علیه و آله قدحی درش نیست انکار یک منکری است انکار یک حرفی هست ولی که یک تیک کلامه قبلا ما در ضمن درس داشتیم تیک کلام ها مثل تکلت که اومک تربت یدک داغ مادر و دست پر از خاک بشه و الى آخر از این تیک کلام ها در مقام دلتنگی در مقام انکار اینا به کار برده میشه از باب تعجب از باب شگفت تیک کلامه خود معنای اون کلام مقصود نیست مثل یک ضرب مسئله که استفاده میشه مثل یک ذره مثل اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود یک کسی اگر اومد استفاده کرد در انکارش بر پیمانکاری نمیدونم استاکاری بر مهندسی بر بنایی بر دکتری قطع در شخص نیست مازب باش یعنی اینجا داره سیما میریزی اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود بر اون کسی که اصراف میکنم همینطور وانگهی دریا شود اصراف کردی پولا تمامش میره اینجا رسول الله صلی الله علیه و اینجا از یک ضرب المثل از یک تیکه کلامی که اونجا رایج بوده اینجا استفاده میکنه میگه ابوبکر رو بگید نماز بخونه ای رفقای یوسف خب چه وجهی هست ابن حجر مثلا میاره میگه وجهش اینه که منظور از صواحب یا صواحبات منظورش زلیخا هست جمعه ولی مقصود یک نفره از باب تعظیم امر زلیخا چرا چون زلیخا خلاف اون چیزی که تو دل داشت اظهار میکرد یعنی الان نمیخواد اون عایشه پیش نماز بشه پدرش رضی الله نمیخواد پیش نماز بشه برای اینکه پیش نماز نشه میگه چی پدرم در نحمه در نازکه خب داره یه چیزی اظهار میکنه و یک چیزی را پنهان میکنه شفقتش رو بر پدرش داره پنهانش میکنه یعنی یه بهانه‌ای داره میتراشه برای پدرش گفته شده که زلیخا هم همینطور زلیخا که این ضرب مثل بهش نسبت داده شده اون چیزی که بر زبان آورده بود حالا چندی مطلب داریم در بحث زلیخا یک جاش مثلا اونجایی که پیراهن یوسف پاره میشه میگه که قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم ما جزاء چه سزایی داره شخصی که قصد بدی به همسرتو داره الا اینکه زندان بشه یا عذابی دردناک ببینه یعنی باید چی یعنی باید یوسف زندان بشه برای چی چی چیزی داره پنهان میکنه خطای خودش باید زندان بشه تبعید بشه چون گناه مرتکب شده خود زلیخا پس یه چیزی داره اظهار میکنه خلاف اون چیزی که در باطن الله گفته شده یکی از اینجا البته در قصه یوسف زیاده یعنی مسائل بعضیا بین قصه وجه تشبیه بین دو تا قصه گفته بعضیا گفتن که نه مقصود از سواحب و یا سواحبات زنان دربار بودن کی زمانی که در قصد گفتن وقال نسبة في المدينة امرأة العزیز ترابد فتاها عن نفسي فقد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسبة في المدينة زنا در دربار گفته از مکر شنیدیم که زریخا میل کرده زریخا عاشق خادم خودش شده هدفشون نقد یا اتهام به زریخا نبود نمیخواستن ببینن که این زریخا این کی که عاشقش شده این یوسف کیه این خادم کیه خب اومدن توته کردن با خودشون مک کردن زنا در دربار در اون قصر اومدن این حرف از ام نشرش دادن تا به گوش زلیخا برسه مک کردن و گفتن که بله قد شغف و حب و علاقه یوسف آمیخته شده به قلب کی به قلب زلیخا این یعنی زلیخا عاشق یوسف شده ان لنراها فی ضلال مبین ما هم شخص گمراهی میبینیم این زلیخا رو زنا به هدفش رسیدن قصد داشته که یوسف رو ببینن مکر کردن این مکرشون سبب شد که بتونن یوسف رو ببینن خب وجه تشبیه میگن که اینجا اون زنا خواستن ببینن در دربار چی میگذره یعنی چی چی سبب شده که این زنه بخواد این چنین دلباخته یوسف بشه خب اینجا در قضیه رسول الله صلی الله علیه و آله عایشه و حفصه با ابوبکر صدیق عشق عاشقی که نیست بحث انتقاد فقط از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله به این دوتا از همسرانش امین عایشه و امنین حفصه رضی الله عنهما انکار بر چی که چرا نمیخوای بک پیش نماز بشه چی چیزی دارید از من پنهان میکنید پنهان نکنید زنه امین عایشه رضی الله عنها شفقتش خودش رو بر ابوبکر صدیق داره پنهان میکنه حالا چه بخوام نسبت به زلیخا بگیم چه نسبت به زنان دربار تلاش داره میکنه که چی ابوبکر صدیق پیش نماز نشه نه اینکه قبول نداره پدرش که پیش نماز بشه نه اینکه قبول نداره پدرش خلیفه بشه یا یا چیز دیگه نه خودش هم داره یاد میکنه که پدرم اسیفه یعنی در رحمه در نازکه بس همین کل ماجرا نه اتهام به عدالتشه نه تعنه در قصد و نیتشه هیچی توش نیست یه که کلامم پس الان اصرارمون عایشه ولی اینکه بعد پیش نماز نشه و رسول الله صلی الله علیه و آله اصرارش بود پیش نماز بشه چون سه بار تکرار کرده رسول الله صلی الله علیه و آله این قضیه دیگه بار سوم شما کار شما مثل کار کیه اون زنان دربار پیش یوسف اصرار نکنید چون اونا هم اصرار کرده که یوسف رو ببینن اصرار نکنید لج نکنید این لج تو همه ما هست لج هست کوتونم هم بهتر از اون عایشه نبینید ما لج داریم تو زندگیمون البته اینجا لجمون عایشه بیان میکنه که لجش به خاطر چیه لجش به خاطر چیه پدرم گری زیاد میکنه عذرش همینه پدرم زیاد گری میکنه چیز دیگه هم نیست پشت پرده که چیزی باشه یعنی خودش از اون پشت پرده که یاد براش نیت میتراشن که قصه فلان داشته فلان داشته خودش از قص خودش میگه نیازیش که شما براش نیت چینی بکنید و از قصش خبر بدید نه خودش میگه از قص خودش قال فامر بلال فاذن بعد دستور میده بعد بار سوم بلال اذان بده اذان میگه و امر ابوبکر فصلى بالناس بعد از اذان دادن بلال ابوبکر صدیق رضی الله پیش نماز میشه و نماز مردم میخونه بعد میگه ثم ان رسول الله صلی الله وجد خفه بعد احساس سبکی میکنه رسول الله صلی الله علیه و بعد میگه که انظر من اتکی عليه نگاه کنید کسی بیام زیر بغلم انتکیه تکیه بدم بهش برم وارد مسجد بشه خب اینجا تو نسخه های شما تو نسخه های شمایل اومده فجاءت بریره و رجل آخر تصحیفه والله علم تصحیفه ظاهرا بوده فجاء بریده و رجل آخر و رجل آخر هم در بعض روایت دیگه اومده که علی بن ابی طالبه البته اومده در بعض روایت دیگه هم نوبه هم اومده که این غلامی بوده یعنی برده بوده ولی خب اینجا در قسمت اول فجاعت بریره اشتباه تصفیفه بخاطر اینکه اولا که نامحرمه بریره قصهشو گفتیم با مقیس دیگه که آزاد میشه توسط مؤمنین عایشه بعد از شوهرش جدا میشه و شوهرش گریه میکنه پشت سرش تو کوچه ها میرفته این همون بریره هست ولی خب این تصحیفه چرا چون رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا چون عایشه میگه هیچ وقت دست نامحرمی نگرفته حتی برای بیعت گرفتن بیعتشون قولی بوده و حتی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم تو حدیث میگن از باب وعید که اگر تو سر شما با میخی بکوبن بهتر از اینکه دست زن نامحرمی رو بگیرن صحیحه. اون چیزی که در معجم تبرانی اومده و همچنین هیسمی هم در مجمع زواید میاره میگه فجع بریده نه بریره جع بریده این قبلا نقطه گذاری نبوده تصحیف شده بریده شده چی بریره خوندن بریره حالا خصوصا بعضی قاطیش کردن چون یه طرف دیگه هم یک برده ای هست نوبه هست گفتم پس این حتما کنیز بوده این براش کنیز گرفته این برش این برده گرفته نه بریره نیست بریده هست و اون طرفش هم خب نوبه هست البته در صحیحین داریم در صحیح بخاری مسلم که رسول الله صلی الله علیه و بر عموی خودش عباس تکیه میده و یک شخص دیگری که علی بن ابی طالبه خب میشه جنب است اونمی که رسول الله صلی الله علیه و زمانی که خواسته بیان از در خونه مؤمنین از در اتاقش تا در حیاتش که به مسجد باز میشده ظاهرا اونجا بریده بوده با همین نوبه و از اونجا هم علی بن ابی طالب بوده با کی با عموی رسول الله صلی الله علیه و عباس که اومدن دستیره بغلش غلش زدن که بیاد وارد مسجد بشه حالا این میشه جنب بس یعنی چون بعضی ها میگن که خب این تناقضه و نمیدونم چطور شده و اونجا دو نفر غیرن اینجا دو نفر غیرن نمیشه جنب بست جمع میشه بست بین این روایت ها ولی اینکه اینجا بریره باشه اشتباهه والله اعلم فلما راه ابو بکر ذهب لينكس رسول الله صلی الله علیه و میخواد از در وارد بشه ابوبکر صدیق میاد پا عقب بکشه پیش نماز بوده میاد به عقب که رسول الله صلی الله پیش نماز بشه فاوما الیه ان یثبت مکانه رسول الله صلی الله علیه و بهش میکنه که بیست یعنی تکون نخور حتی قضا ابوبکر صلاته تا اینکه ابوبکر صدیق نمازش تمام میشه حالا گفته شده که اینجا الله اعلم یک از روایت اینه که رسول الله صلی الله علیه و میاد میشینه کنار ابوبکر صدیق سمت چپش و ابوبکر صدیق به پیامبر اقتدا میکنه و صحابه هم به ابوبکر صدیق فقال ثم ان رسول الله صلی الله علیه و قبض ابوبکر نمازش تمام شد بعد رسول الله صلی الله علیه و بعد از این نماز قبض روح شدن که حالا گفتیم این واقعه ورود رسول الله صلی الله علیه و برای نماز خوندن روز جمعه بوده قبض روح رسول الله صلی الله علیه و روز دوشنبه بوده چون روز دوشنبه که پرده رو کشیدن دیگه نیومدن که نماز بخونن اومدن پرده رو کشیدن بعد دوباره وارد منزل شدن فقال عمر والله لا اسمع احدا يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الا ضربته بسيف هذا قسم یاد میکنیم والله لا اسمع نش نشنوم کسی بگه رسول الله فوت شده با این شمشیرم گردنش میزنم و كان الناس اميين یعنی مردم هم اون روز صحابه اهل خوندن نوشتن نبودن لم يكن فيهم نبي قبله قبل از رسول الله صلی الله علیه و پیغمبر هم نداشتن که بدون پیغمبر حالا میمیره نمی میرسن تو ذهنشون خطور نمیکرد که رسول الله صلی الله علیه و فوت بشه فامسک الناس مردم همه دست کشیدن ساکت شده فقالوا یا سالم مردم گفتن چون راوی الانم هم سالم بن عبید خودش الان در رق میکنه حالا بچه روایتش هم داره میگه میگه که فقالوا یا سالم انطلق الى صاحب رسول الله صلی الله علیه و فدعه برو اون صاحب و رفیق رسول الله صلی الله صداش بزنین ابوبکر صدیق میگه خب میره نزد أبو بكر الصديق فأتيت أبو بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا جا سالم عبید یک مسئله هست جا اشاره بهش میکنه میگه که خب مثلا شما تو الفاظ دقت بکنید میگه فقالوا يا سالم انطلق الى صاحب رسول الله برو پیش صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ چیزی هیچ کسی تو ذهنشون هم نیومد جز اینکه چی ابوبکر صدیق باشه چرا چون الله جل و علا میگه اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان الله معنا إذ يقول لصاحبه بس يعني هيج کسی تو ذهنش وما جز ابو بکر صدیق صاحب رسول الله علیه و سلم میگه فاتیت ابو بکر و يعني هو فی المسجد رفت نزد ابو بکر توی مسجد بعد فاتیته ابکی دهشا یعنی اومدم در حال گریه اونم از حیرت و از اون چی بهش میگن از شوکی که شو وارد شده بود اصلا فاجعه بود فلما رآني دید من با این حال روز دارم گریه میکنم قال اقوب در رسول الله صلی الله علیه و سلم. انگار که مثلا خبر داشته میدونسته که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد قبض روح بشه خودش هم ابوبکر صدیق هم چنان چه داریم دیگه میگه زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره برش نازل شده دجا رسول الله فهمیدم که عجلش نزدیکه و اینجا زمانی که این گریه رو میبینه از سالم بن عبید میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات یافتن خودش فورم میگه قلت ان عمر يقول لا اسمع احدا يذكر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبض الا ضربته بسيفي هذا عمر بن الخطاب تو مسجد گفت اگه هر کسی بگه رسول الله صلی الله علیه و آله فوت شده گردنش باشه شمشیر میزنم فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي به گفت انطلق فانطلقت معه منم باش رفتم بیا بریم رفتیم با هم اومد و الناس قد دخلوا على رسول الله مردمم پر شدن تو خونه از یه طرفی هم بیرون از خونه ایستادن شلوغ کردن فقال يا ایها الناس افرجوا لي راه برام باز بکنید فافرجوا له راه رو براش باز کردن فجاء حتى اکب علیه و مسه اومد رسول الله صلی الله علیه و آغوش گرفت و فهمید دیگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات یافتن و دست کشیدن به سر صورت رسول الله صلی الله بوسیدنش با آغوشش کشیدن اونجا هست که گفتن انک میت و انهم میتون زمانی که میبینه انک میت و انهم میتون ثم قالوا یا صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم اقبض رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد بهش گفتن صحابه که همه منتظر بودن کسی هم جرئت نمیکنه که بگه که رسول الله فوت شده گفتن قبض روح شده رسول الله علیه و سلم یا نه قال نعم بله فعلموا ان قد صدق فهمیدن که داره ابوبکر صدیق راست میگه بعد بلند میشه میان ابوبکر صدیق در مسجد خود میخونه چون بالاخره عمر بن خطاب هم تهدید کرده بود رضی الله عنه اصلا قابل تصور نبود باور نبود براشون وفات رسول الله علیه و خود بخون گفت اما بعد فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت کسی که محمد را میپرسید محمد مرده و کسی که الله را میپرسید الله حی است و نمیمیرد و بعد آیات و تلاوت میکنه و خصوصا فرمودی الله جل و علا و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او انقلبتم على اعقابكم اف ان مات انقلبتم على اعقابكم بعد ابن عباس میگه خودش رضی الله میگه والله الناس لم يعلموا ان الله انزل تلك الايه حتى تلاها انگار که مردم اولین بار این آیه رو دارن میشنون انگار که الان نازل شده که الان که داره بکر صدیق داره میخونه یعنی از بس که بهتشون زده بود شگفت زده شده بودن از شوکه شده بودن از این خبر از این فاجعه اصلا نمیدونستن این آیه که خون دیگه یقین پیدا کردن که رسول الله علیه السلام وفات یافتن خب سبحان الله اگر دقت بکنیم تو سخنان خود ابوبکر صدیق و خود خطبهش سوره فاطر اگر یاد داشتی اگر مرور بکنی به این مطلب میرسید و همچنین سوره های مثل غافر و سوره زمر یک مطلب اینجا داره بهش اشاره میکنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کسی که الله را میپرسه الله حیه نمیمیره صفاتش کماله کسی مستحق پرستشه که نباید بمیره همه صفاتش کامل باشه نقصی تو صفاتش نباشه کسی که الله را میپرسته با اون صفات کاملش الله زنده است ولی کسی که محمد را میپرسه صفات صفات نقصه کسی که محمد را میپرسیده محمد مرده دیگه محمدی وجود نداره بر روی زمین که با هم بیاد بره بشنوه ببینه کسی رو دیگه مرده از دنیا رفت فان محمدن قد مات دیگه مرده کسی که مرده هم مستحق چی پرستیدن نیست که کسی او را بپرسته نکنه کلمه عبادت هم به کار میبره فمن کان یعبد محمد عبادت محمد علیه الصلاه و السلام قابل پرستش نیست چون بنده هست چون میمیره چون میمیره باید هم بمیره صفات نقص داره کسی که صفات نقص داره نباید او را پرستید مستحق پرستش نیست خاطر همین الله جل و علا اینجا گوش زد میکنه ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول پیغمبری مثل پیغمبران پیشین که اومدن خب مردم اومدن پیش ابوبکر یا صاحب رسول الله ایو صلا علی رسول الله نمازم خونده میشه روی رسول الله علیه و قال نعم و کیف چگونه قال یدخل قوم فیکبرون و یصلون و یدعون یک گروهی دست از مردم چند نفری میرن وارد منزل میشن نماز میخونن تکبیر میگن دعا میکنن میان بیرون ثم یخرجون ثم یدخل قوم فیکبرون و یصلون و یدعون سپس قوم دیگر دسته دیگر گروه دیگر میرن وارد میشن تکبیر میگن نماز میخونن دعا میخونن سپس بیرون می ثم یخرجون ثم حتی الناس تا اینکه همه مردم نماز بخونن قالوا یا صاحب رسول الله ایدفن رسول الله صلی الله علیه و سلم نکنید رفیقشه یارو صاحبشه همه جا باهاش بوده کل امورشون مرجعشون مشورتشون با ابوبکر صدیقه خب دفنش هم بکنیم قال نعم قالوا اين کجا دفنش بکنیم قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه اونجایی که قبض روح شده همونجا باید دفن بشه بعدم میگه فان الله لم يقبض روحه الا في مكان طيب الله هم قبض روحش نکرده مگر در یک جای پاک جای خوب فعلموا ان قد صدق و دونستن که ابوبکر صدیق راست میگه ما قبل الله نبی الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه چنانچه در حدیث قبلی داشتی الله هم قبض روح نمیکرد پیغمبر از پیغمبرانش مگر اونجایی که دوست داره بمیره ثم امرهم ان يغسله بنو ابي یعنی ابوبکر صدیق دستور میده که عصبش قوم خویشش از عمو و عموزاده هاش بیان غسلش بدن علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب هم یکشونه هرچند که اسم عباس هم بعد رضی الله عنه که عموشه که دست زیر بغلش میزنه و اجتمع المهاجرون یتشاورون اونجا بود که مهاجرین جمع شدن برای مشورت در امر خلافت انصارم از یه طرف بعد ابوبکر صدیق میگه اونجا انطلق بنا الى اخواننا من الانصار ندخلهم معنا في هذا الامر خب الان مهاجرین جمع شدن برای امر خلافت که کی جانشین پیامبر علیه السلام بشه مثلا در امر غزوات جهاد الى آخر ابوبکر صدیق میگه بریم پیش انصار با انصارم بشینیم اونها هم با ما شریک بشن در این مشورت انصار گفتن فقالت الانصار حباب بن المنذر میگه من امیر و منكم امیر از ما یک امیر باشه یک خلیفه از شما یکی خب همون ضرب مثل خودمون دیگه آشپز که نمیشه دوتا بشه که آشیا شور میشه یا شیری نمیشه حتی رسول الله صلی خودش هم گوش زد کرده اذا بوی الامام فبوی الاخر فقتل الاخر اگر با امام بیعت شد یکی امامه دومی اگر کسی بیعت کرد دومی رو بکشید دوتا خلافت نمیشه دوتا امارت نمیشه الا که مرزها جدا باشه عمر بن خطاب اونجا دل پر میکنه میگه من له مثل هذه الثلاث سه تا چیزه که الله جل و یاد کرده در یک آیه کی داره این سه تا خصلت یک ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا یک اولی الله جل و وعلا گفت ثانی اثنین اذ هما في الغار صاحب رسول الله صلی در غار بوده هیچ کسی با رسول الله صلی در غار نبوده جز ابوبکر صدیق الله هم سومیشون دو اذ یقول لصاحبه الله از باب بزرگ داشتی امر ابوبکر صدیق و جان فداییش برای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دین الله جل و علا الله به عنوان صاحب به نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه میگه اذ یقول لصاحبه صاحب رسول الله علیه و سلم سوم اذ یقول صاحبه لا تحزن ان الله معنا الله هم سومی با ماست الله باقیه، الله با آدم بده با آدم تبهکار و ظالمه و ستمکاره الله باقیه. کیه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش میگه به ابوبکر صدیق الله با من و تو هست نگفت با من تنها ان الله معی گفت چی معنا یعنی معنا الاثنين ما دوتا لغت عربیه بعد این معیت چیه معیت نصرت و تایید همونطور که الله به موسی و هارون میگه انني معکم اسمع و ارى اسمع و ارى برید فرعون برای دعوت دادن فقول له قولا لينا بريت باش حرف نرمی بزنید و چی آخرش چی گفت بهشون انني معکم اسمع و ارى و شما هستم اینجا هم الله جل و علا چه داره میگه الله جل و علا با کیه ان الله معنا الله با من و تو هست پس سه تا شرف داره که گوشزد میکنه عمر بن خطاب کی به انصار میگه آیا شما کسی از شما این سه تا ویژگی سه تا خصلت رو داره که الله جل و علا در اینجا یاد کرده در غار باشه رفیقش باشه و الله هم باهاش باشه الله تاییدش بکنه نصرتش بده خب جواب هیچ کسی این چنین خصلتی که در قرآن الله یاد بکنه نسبت به کسی از اون جمع هیچ کسی این چنین خصلتی این چنین ویژگی رو نداره ثم بسط یده فبایعه اونجا عمر بن خطاب دستشو باز میکنه بیعت میده با ابوبکر صدیق و الناس بیعتا حسنتا جمیله و همه مردمیان با ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیعت میدن اون بیعت پاک و بیعتی که به اتفاق بود به اجماع بود حتی علی بن ابی طالب میاد بیعت میده زبیر بن عوام میاد بیعت میده و همه صحابه بیعت میدن با رسول الله علیه الصلاه و السلام برخلاف بعضیا که انکار میکنن این بیعت رو و میگن که نه مکره بوده نمیدونم به زور ازش بیعت گرفتن نه به زور بوده نه کسی اجبار کرده صحابه با دل و جان اومدن بیعت کردن و این اتفاق نظر توش بوده و صحابه ما هم ترسو نبودن که بخوان بترسن از کسی یا از مرگ بترسن که حالا از ترس کسی بیعت بیان بدن نه شهامت داشتن اگه قبول نداشتن میگفتن که ابوبکر صدیق رو قبول نداریم همه با کمال شجاعت دست و دست ابوبکر صدیق گذاشتن و پشت سرش جنگیدن با مسلمه کذاب و غیر جهاد کردن اگر علی بن ابی طالب و دیگران اگر ابوبکر صدیق قبول نداشتن هیچ وقت در نبردها با شرکت نمیکردن در جنگها سینه را برای نصرت دین سپر نمیکردن سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله محمد و علی محمد